igan hasteko aktualitatean errepaso bat, Zeberin! Eta igan hasteko aktualitatea nahi patzeko has dezagun Siriako erasoa aipatzez. Apilaen zazpian, gobernuzko kanpoko hainbat erakunden abea, hamarka jente hoiki zandia arma kimiko baten eraso baten ondotik duma herrian. Basar arazadek erra dian herria da hau eh, dira egun sumait, Frantzia eta Estatu Batuak basar leporatzen dio eraso kimiko hau. Siria erregimena eta Errusiak diote aldiz ez dela jala, eh, Errusiak gobernuko, Errusiak goberniko bozera mailiaen erranetan, erasoa osoki asmatuik izan da, omen badutie frogazumait, Erruso fobo den herrialde batek dutila sortu. Errusiak ordin, be betoa ezagidu nazio batuen erakundiak inkesta bat zabal ez dezan. Hale, arma kimikoen endebekatzeko erakundiak inkesta bat zabaltu du henegun, argititakoen argitzeko. Nesken egunin, ebai, heresuma batuak, estatu batuak eta frantziako ope, eta Frantziak operazio militar bate, jamandi elkarrekin posizionamentu militar sumaiten bombardatzeko. Bon hor, hene hiritzia, eh, eta emanen. Bena, arma kimikoen jabiltia nazioarteko zuzenbidian da arazo txetaik bat, herrialde baten subiran nontasunaen gainetik igaiteko. Hots, eh, uste dut hoi eta eh, gizartian kontrako ek, eh, krimen bat, diela bi arazo nazio batuen erakundiak uh, eskia sartzeko militarki estatu batetan. Eta Siria, akuzatuik izanki, bigarren aldiko zaudera, holako armak beheritaren kontre jabili izana, nazioarteko esku sartzia bortzatuik ordin izan da. Bena hau, igan gini izanin edo henegune agitutakoa alegiazkoa baizik. Ez da izan, siriarrak abisatu behitutie, eh, resuma batuak eh, frantzesak eta estatu batuetakoak, eta utzi dutie bombardatu nahi zuten pozizionen hüsten, eta alegia egiteko baizik ez die bombardatu urdin esken eginen hütsik zen pozizione bat. Bigarren berriak gazala ekarten gutu, palestinar nuralde hau Egipto eta Israelen artin delaik, dila hiu haste hasiik ostialoz utzultzeko ibilaldiak antolatuk dia Israelen mugetan. Israel lar e-represioen txalhatzeko dira, dia elkarretaratziak hotx, Utsultzeko ebilaldi hoike, ordin maiatzen hama arte egin nahi da, egun hartan nakba hospatzen beita, horrek ondamendia egin nahi du palestinares, ez, eta egun hortan da horitazten, zazpe egin mila palestindar bortxatuik izan ziela hen estatia sortu zelaik, Mila behatzen berroita sortziko maiatzaen hama bostan ordian. Alkarretatze horiek eh, milu bat eta hioen mila palestindar gazan bizi, bizi dienak, hen lureta harajuiteko aldari adie egiten egiten, martxuen hogeita hamaran eta pilaen seieko elkarritaratzetan, Israeldar armadak manifestalaiak tiokatu ditu eta hota hogeita hamar hil eta mila hiuehun zauritu sortu ditu. Asteko hiugaren aktualitatea dugu Emmanuel Macron eta katoliko eta apeskupien mintzaldian parte hartu behitu hunek eta huntan hanitzei patuik den diskurtso bat egindu. Beheranetan dio, estatiaen eta elizaen arteko harremana porukik da eta harrapatu nahi dut. Eranaldihunek eh, polemika sortzen du laizitate printzipioen kontre juiten beita, oitazteko laizitatea delaik, estatiaen eta elizaen arteko behesketa dian prinsipioa. Igan asteko aktualitatean ebai nula ez aipa Notre Dame de Lande. Igan haste lehenetik bakizie balin ba mila seiehun hektaren instalatuik dien hiuehun bat pertsona kampoatu nahi dutu eh, estatiak ez dute borroka osua ohitaziko, bena aireportu baten egiteko sedia bertan utzi da, eta han plantatu dien gaztiak kanpoatu nahi dutie. Horrentako 2000 bostehun bat helesui eta bi helikoptero igorik izan dia, hatxarre batetan estatiaen ordezkaia den prefetak. Erraiten malimazian behar bada proiektiak ez zutela o hautseko, labontxa elemiak eta beste, oen kanpoatzia jabakidie geostik. Ostialien hori eta beratzuz kuat dezegin dutiela jakinazidu prefetak, kanpoatzen hoien salhatzeko 6.000 eta hamar mila manifestalaien artin bildudian eskenegunin nantesen, eta huai eh, dagun hiu hastetan le buano jente Notre Dame de Landen okupatzen, eta jarrekiko diela poliziak henkampoatzen jakin zidu prefetuak. Thank Eta azken aktualitatea Facebook eta Mark Zuckerberg etaz dugu. Hau igan aste hartin, Amerikar kongresi lajun behita, galto sumaitei arrapostu emaiteko. Kongresia delaik, eh, franziako parlamenti bezalakoa. Cambridge Analytica eskandalua zien galtegi nahi, Facebookek entrepreza hau utzi be edo eh, entrepreza hau utzi behito, lautan honita zazpi miliu jabitzailean informazioen bintzia helbu politiko batentako hainbat senataiak galte egiten die edo galte die Facebook, e, Facebook et modelo ekonomikoa barden dien informazionen esploatzazioan oniarrituk, uano ebilten ahal zenez horako skandalaik sortu gabe, Zuckerberg kei herdetsi irregelazioniak ezari behar diela horrentako eta ez du baztertzen Facebookeko parte bat pakaziz egiten ahalko dila informazio pertsonalak ez jabilteko halabada ekitoik den bertsonia ez dila Eh, edo uh, stila utziko ja, jakinazidu ebai. Europan justoki erregulazioa jadanik aipatuik da maiatzen horita bostan, lege berri bat boskatu behar dukie, informazione pertsonalen babesteko, juntan adibidez ahazteko eskubidia bada, horrek eran nahi du jabiltzaile bakotsak galteiten ahalko dila bebiuzko informazionen ezabatzia entrepreza gusier. Hala igan asteko aktualitatian erreitekoak. Achetez quoi et repas chobat. sévérine.